En die woord van die Jere het gekom tot Jona, die sien van Amtai, en gesê, maak jou klaar, gaan hier naar die grootstad Ninef, en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestuig voor my aangezig. Maar Jona het om klaargemaak om na Tarsis te vlug, van die aangezig van die Jere af weg, en hij het na Jefo afgegaan en een skip gevind wat na Tarsis zou so voor en hij het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangezicht van die Heere afweg. Maar die Heere het een sterk wind op die sedert gewerkt, en toe daar een groot storm op die sedert ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreek te lei. Toe word die seelede bang, hulle het elkeen tot zijn God geroep in die lading wat in die skip was, en die sedert gegooi om vir hulle verlichting aan te brengen. Maar Jona het maar die onderste delen van die skip afgeklim en daar gaan leem vast aan die slaap geraak. Daarop kon die skipskaptein na hom toe aan en sê vir hom, wat maak hier jou dat jy so vast slaap? Staan op, roep tot jou God. Misschien zal die God aan ons denken, zodat ons niet vergaan nie. Hulle sê toe vir mekaar, kom en laat ons lood, dan zal ons weet om wie se ontwil hier die ramp ons getref het. En hulle het gelood, en die lood het op Jona geval. En hulle sê vir hom, vertel ons toch om wie se ontwil jy die ramp ons getref het. Wat is jou nering, en waar kom jy vandaan, wat is jou geboorteland, en uit wat er volk is jy? En hy antwoord hulle, ek is een Hebreer, en ek vrees die Heere, die God van die Hemel, wat die Seerert en die droe land gemaakt het. Toe word die manne baie bang en sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Want die manne het geweet dat hij van die aangezicht van die Heere af wegvlug, van hy het hulle dit te kennen gegee. Verder sê hulle vir hom, wat moet ons met jou doen, zodat die seerert om ons heen kan bedaar, van die seerert het hoe langer hoe onstuimiger geword. En hy antwoord hulle, neem my en gooi my in die seerert, dan zal die seerert om jullie heen bedaar, want ik weet dat om mij ontwil hierdie groot storm oor jullie gekom het. Nogthans het die mannen gereed om die skip weer land toe te brengen, maar hulle kon niet omdat die sedert hoe langer hoe onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle tot die Heere en sê, Ach, Heere, laat ons toch niet vergaan weens die leven van hierdie man nie, en breng geen onskuldige bloed oor ons nie, van die, Heere, het gedoen nou wel behouwe. En hulle het Jona geneem en om in die sedert gegooi, en die sedert het stil geword van sy onstuimigheid. Toe die manne die Heere gevrees met een groot vrees en een slagoffer aan die Heere gebring en geloftes gedoen. En die Heere het een groot vis beskik om Jona in te slik, en Jona was drie dagen en drie nachten in die ingewande van die vis.